أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وتم التسليم على سيدنا ونبينا محمد الصادق الوعد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا عليم اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين Zahvala dragom gospodaru koji nas je počastio svojim neizmjernim blagodatima. Posebno mu hvala na blagodati vjeri. Salavat i salam mir i spas posljednjem Božijem poslaniku i miljeniku Muhammedu, njegovoj časnoj porodici, vrlima sahabima i svima onima koji slijede uputu do sudnjega dana. Gospodaru naš molimo te da nas počastiš korisnim znanjem i da nam dadneš da se na najbolji mogući način koristimo onim čemu si nas ti poučio. Molimo te gospodaru najvećim imenom tvojim da nas počastiš da budemo od tvojih dobrih robova i da nas sa njima uvedeš u džennet. Amin. Na samom početku ću vas zamoliti da se sjetimo Fatihom i dovom imama Buharije, čiju hadijsku zbirku čitamo. Redaj čovjekove tri dimenzije je nešto što vjernik i vjernica dobro znaju. Prva ova naša dimenzija tjelesna koju hranimo vodom i hranom, jel? Druga dimenzija je srce. A njega treba hraniti zikru lahom spominjanjem uzvišenog stvrtelja. Treća dimenzija je ovaj razum kojim nas je gospodar počastio on povezuje stvari. Njega, hvala dragom gospodaru, pokušavamo hraniti na ovim našim druženjima. Pokušavamo ga hraniti znanjem. Spominjao sam vam predaju u kojoj gospodar kaže Ja abdi, robe moj, inneke in istahjejte minni, ako se ti mene budeš stidio. Subhanallah. Robe moj, ako se ti mene budeš stidio. Ahfeitu ujubeke anin nas. Tvoje mahane ću od ljudi sakloniti. Neće ih vidjeti. Wa mahautu dhunubeke min al kitab. Grijehe koje učiniš ja ću pobrisati iz knjige tvojih dijela. Wala unakišu kel hisab. I kada pred mene dođeš, neću detaljno s tobom ući u polaganje računa nećeš za svako djelo morati odgovarati. Stid od gospodara je nešto što svakoga od nas treba navesti kada je sam ili sama. Da učini ono djelo za koje će reći gospodar u ovom trenutku me niko osim tebe ne vidi. Pa sam ostavio to i stida prema tebi. Niko drugi me nije vidio. To su oni, to su ona posebna djela. To je duša i badeta. I vadet ima svoju vanjsku formu. Mi klanjamo, stanemo pred gospodara. Ali je skrušenost u mom i tvom srcu šta? Srž i Isto tako u našem svakodnevnom životu. Neka bude onih dijela za koja ćemo kazati svome gospodaru kroz dovu. Gospodaru nikome ne vidi, ali stida prema tebi ja to neću raditi. Da čovjek pokuša da to, da to radi. Mi smo došli do poglavlja 29. u Sahivu imama Buharije u kojem imam Buharija govori o jednom značajnom odnosu. Kompletan naš odnos nas, Benu Adem, jer mi smo potomci Adema i Hazreti Havi, prvog poslanika i čovjeka. Četiri su odnosa u koja mi ulazimo kao ljudska bića. Prvi odnos, evo počeli smo sa njim, to je odnos prema gospodaru, između nas i stvoritelja. On podrazumijeva i odnos prema njegovim melekima. Mi kad uđemo u kuću, a nema nikoga, šta uradimo? Nazovimo selam. Zašto? Nazovimo selam meleki. Kada smo sami, klanjamo sami, kažemo Esselamu alaikum wa rahmetullah. Ko je sa nama? Meleki. Znači prvi odnos je prema gospodaru. Drugi je odnos prema samome sebi. Kako doživljavamo, kako razumijevamo, ono što nam je dragi gospodar meni i tebi dao. Treći je odnos sa ljudima, svim. Onima koji dijele naš identitet, islam, i onima koji ne dijele. Onima koji su imućni, onima koji su siromašni. Odnos prema svim ljudima. To je treći odnos. Četvrti je odnos prema ostalim stvorenjima. Biljkama, životinjama. Subhanallah, čak jedan alim hranio je, kaže, životinju. I prišao mi učenik, pita ga, kaže, da vas nešto pitam, kaže, sačkaj trenutak. Kad je završio sa hranjenjem hajvana, šta je bilo već? Ovca ili nešto. Kaže, znaš li zašto ti nisam odmah odgovorio? Kaže, nada ovog, ovog hajvana bila je kod meni. Pa me je stid Allaha bilo. Da mu uskrati nadu kod mene, možda će Allah uskratiti moju nadu kod njega. Svahana. Prema hajvanu. I zbog toga vi znate hadis Rasulullaha da je žena ušla u džehennem. Zbog čega? Zbog mačke koju je zavezala i zatvorila u kuću i nije je nahranila niti je pustila napolje da, da jede ono što ima u okolini. Ovaj ovdje hadis, ovo ovdje poglavlje nosi naslov Babu men bereke ala indan imam je muhaddis. Poglavlje sjedenje na koljenima pred imamom ili muhadisom, pred insanom koji pouča. Ovaj treći odnos, odnos prema ljudima, braće i sestre, on, on nije jednoobrazan. Mi imamo svoje roditelje. Kada insan zna hadis Resulullaha sallallahu alaihi wasallam, rida Allahi fi ridal walidein. Zadovoljstvo gospodara i u roditelja. To je poseban odnos. Unutar ovog jednog. Kada znaš hadis Resulullaha, La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Jedan od vas ne vjeruje dok ne voli svome bratu ono što voli sebi. Znači svaki aspekt međuljudskih odnosa ima neku svoju težinu. Pa roditelji dolaze na prvo mjesto od svih ljudi. Na prvo mjesto bi došli pejgamberi, jel? I onda odnos ovdje koji ovdje trebamo kroz, kroz ovo poglavlje da vidimo i odnosa u lemu. Kako da mi muslimani i muslimanke. Kaže jedan čovjek na zapad, kaže pitaju ga zašto si primio islam. Kaže kad sam vidio kako muslimani i muslimanke poštuju svoju lemu, a da pritome sebe ne ponižavaju. Kako ih počaste, kako ih uvažavaju, kako ih saslušaju. To mi je bilo dovoljno. A nema onoga odnosa kojeg imaš u nekim drugim religijama, kada se insan mora uniziti, poniziti da bi nekoga jel, uvažavao. U vam toga nema. Sada govorimo o načinu na koji se vjernik i vjernica ponaša u društvu onoga koji uče. Kaže Imam Buharija Sened Haddesana Ebul Jeman, prenio nam Ebul Jeman, kala Ahberena Šuaib, obavijestio nas je Šuaib od Zuhri, ani Zuhri, kala Ahbereni Enes Ubnu Malik. Ovdje između imama Buhari i Resulullah sallam samo četverca ljudi. Kada znamo da imam Buharija preselio 256. godine po hijri Vrlo je kratka ova veza. I zbog toga to nazivaju uluv. Znači veličina. Zašto? Ja tebi kažem, dobio sam informaciju iz prve ruke. Šta znači od izvora informacije, subhanom? Ovdje je samo četverca ljudi između Hazreti Buharije i između Hazreti Enes ibn Malika koji je ashab koji prenosi ovaj hadis. Enne Rasulallahi sallallahu alaihi da je Rasulullah izašao. Fakana Abdullah ibn Huzafe, pa je ustao ashab. Spominjali smo ga prošli put sa onim vladarom, ako se sjećate. Onaj koji je poljubio glavu vladara kako bi on oslobodio muslimani. Fakale ein men abi. Pa je ovaj Hazreti Abdullah upitao Resulullaha men ebi. Koji je moj otac? Mi smo prošli put ovaj hadis Imam Buharija ga sada u drugom kontekstu spominje. Ovdje ga je spominjao u kontekstu e, sržbe prilikom poučavanja. Da je nekada dozvoljeno da se insan naljuti prilikom poučavanja. Ovdje spominje u drugom kontekstu. Pa kaže Resulullah sallallahu alaihi Ebuke Huzafe, tvoj otac je Huzafe. Summa ekthara en je kul saluni pa je onda Resulullah počeo, rasrdio se jer su ga pitali stvari koje ne priliče. Pitajte me, pitajte me. Febereke Umeru ala E zbog ovoga je Imam Buharija donio hadis. Pod Pa je Hazreti Omer sjeo na svoja koljena. Šta? Da nas nauči gospodar kakav je to ambijent koji treba da vlada između učitelja i učenika. I zbog toga kada vas preslušava neko Kur'an ili kada čitate sa nekim knjigu ako ste u stanju. Jer ima ljudi možda ne mogu sjediti na koljenima. Lijepo je da sjedu, sjede na koljenima. Ako ne, onda u najmanju ruku da sjedi na podu kao što sjedi i onaj koji ih poučava. Dozvoljeno je da njegovo mjesto bude malo izdignuto, da ga bolje ljudi vidi. I kaže, ovdje se bereka Umer ala rukbeti, pa je Omer sjeo na svoja koljena. Fakale radina billahi robben, zadovoljni smo sa Allahom, gospodarom našim. Wa bil islami dina, Obi Muhammedin nebija i sa islamom da vjera naša bude i sa Muhammedom da nam poslanik bude fesekete. Pa je Resulullah sallallahu alaihi zašuti. Ovaj hadis Resulullah sallallahu alaihi sellem uči nas, uči nas na koji način trebamo ti i ja. Ali pazite, to je vrlo bitno. Danas imate ljude koji prvi dan čitaju knjigu, drugi dan izdaju fetve, a treći dan ljude izvode iz vrlo brz proces. Nekada bi čovjek učio barem deset godina da ljudi kažu da hajde sad nam reci šta se nauči. Sada imate situaciju da ljudi nije sjedio ni jedan dan pred A on govori ovo je halal, ovo je haram. On nekoga pouča, a ne zna sigurno. Tri osobine mora imati insan koji uči. Ako hoće zaista da bude istinski Kaže, la tebri ala men Nikad se ne uzdiži iznad onoga koji je učeni od tebi. Wala renne men dunek. Nemoj onoga koji meni zna od tebe mi podaštavati. Pa šta ako on student? Sutra, subhanallah, on bolje zna od tebe, ja ti mu predavao. Jel tako? I takvi će biti tako Bog da puno. La renne men dunek. Wala tatlu bi dunja. I sa svojim znanjem nemoj traži dunjaluk tri osobine. Prva stvar poštovanje prema onome ko više zna. Imam Šafija, vi znate, velikan. I učenik imama Ebu Hanife Mohamed ibn Hasana Šejbani, Kaže, došao imam Šafija, iako imam, da uči kod Mohamed ibn Hasan. Kaže, iz edeba prema njemu. Nikada nije u njegovom društvu, čak i kada je mislio da je suprotno onome što Mohamed ibn Hasan kaže, nikada u njegovom društvu nije mu proturiječi. Nego kada bi otišli na samo Ahbabi da razgovaraju o određenim pitanjima u znanju, kaže Mohamed ibn Hasan Šeiban, ja mislim, imam šafija, kaže, ja mislim da on tu pogriješi, to je moje mišljenje, to je moj argument. I dođu kod imama Mohamed ibn Hasana je suhanala i kažu mu, kad god se osamimo sa ovaj, imam i šafijom, on nama govori da se ne slaže s tobom, a pred tobom neće. Imam, Mohamed, kaže i šafij, suhanala, kaže, zašto mi ne odgovoriš, znaš da ja dozvoljavam. Kaže, tako mi gospodara, ti si u mojim očima veći kao alim, da ja odgovaram u tvom prisustvu. Kaže, on nema problema odgovori. Kakav je to jedan? Kako je to ponašanje? To je onaj, govorio sam, međuljudski odnos. U tim međuljudskim odnosima, odnos prema alimu, prema učenjaku, treba biti nešto što je posebno. Oni su između sebe se uvažavali. Nemoj ni podaštavati la tahtirenne men duneke. Nemoj ni podaštavati onoga koje je niži od tebe. Subhanallah. Jedan veliki alim Sirije, rahmetullahi alihi, preselio je prije nekih godinu dana. Kada klanjaju nama za kišu, njega izdvoje posebno i kažu o, on je najbolji među nama. Ne izađu samo sale gdje su proučili 10.000, 15.000 ljudi je tu. Ne izađu samo sale, a kiša počne padati. Kaže nama taj insan, šeh Edip se zdao. baš lijepo ime, Edip, onaj koji ima Edeba, jel? Da me stave da otvaram i zatvaram vrata onima koji traže znanje. Ja sam zadovoljan s tim položajem. I treći, treća stvar, nemoj tražiti, nemoj tražiti, subhanallah, svojim znanjem dunjalka. Jer devalviraš ono, ono što ti je gospodar da Ti mu manjuješ vrijednost. Gospodar ti dao ono preko čega ljudi mogu biti sretni na ovome i na budućem svijetu, a ti hoćeš svojom vjerom da kupiš knjihom. Če ćeš to. I ovo što se dešava danas, umanjen autoritet u Lemi, jedan od razloga je to što mi nismo ozbiljno razumjeli ovo. Allah te počastio hadisom Rasulullah Allah te počastio hadisom Resulullaha, zadovoljstvo Allaha i zadovoljstvo roditelja. Kad god vidiš da neki tvoj prijatelj, prijateljica imaju sa roditeljima neki sukobne, pouči ga. Reci mu nemoj, to su otac i majka. Ulema je govorila Edinu kulluhu hulu. Vjera je sva u ponašanju. Femen zada alejke fil huluk, zada alejke fil din onaj ko se bolje od tebe ponaša, znaj, ako je vjernik, prešao te je u vjeru. Kako smo mi u Lemu imali? Ja sam odabrao neke primjere razmišljajući danas o ovom. Spomenut između dva, dva svjetska rata, prvog i drugog ovdje u Saraju, bio jedan veliki alim, Rahmetullah Ali. Kaže, držao je hudbu na Mimberu i onim vlastima u ta doba nije odgovaralo šta je govori I kažu mu, bio je hatib jedne od najvećih džamija u Sarajevu. Kakav je bio, subhanallah, kako, u našim srcima, kako treba, subhanallah, kada Resulullah kaže, učenici su na, učenjaci su nasljednici vjerovjesnika. El ulema Ti vidiš u njima, vidiš taj pečat poslanstva u njima, Kažu njemu, rahmet rahmetile, kaže, ne možeš ti pričati šta hoćeš. Kaže, nećemo ti mi dati plaću, nećeš imati od čega da živiš. A on im pokaže ovako ruke, a na njima žulje. Kaže, meni je babo ostavio motiku i komad zemlje. Ja, kaže, gladan neću biti, ali ja ću govoriti što je istina. Ja ovo govorim pola iz naše povijesti. Zadnjih 70-80 godina kako, kako smo mi u Lemu imali. To je Allah rahmetila Mehmed Efendi Hanđić. Ja, mislim, ja se mogu vratiti u prošlost, nego hoću da vi znate da je od našeg naroda takvih bilo. A u prošlosti islama od ashaba, ta vina, ma, hiljade primjera i desetine hiljada. Drugi primjer. Ali isto. Preselio je iza agresije. Allah mu rahmetila Hafiz Kur'ana je Kažu njemu, hajde Hafize nađe. A on skromno živi. I skromna primanja ima. Kaže, tako mi gospodara, nikad kod mene se nije para toliko iskupilo da ja imam da odijem A, nemojte me vi zaduživati onim čime me gospodar ne duži. Subhanallah. I nije nađ otišao. Pred preseljenje u bolest rekao je kaže, nudim opet da ide, pa eto, ako već hoćete da pošaljete, pošaljite mi ovoga koji mene skizmeti. Jer pred preseljenje, kažu, samo par ljudi je znalo kod tog čovjeka doće Alamu Rahmetila, da ga malo popazi, da ga pripazi. I oni Hanuma Hasta. I poslo je bedala i taj Bedel je obavio hađu mjesto njega. To je Hafiz koji Mahmud Ralić, Alamu Rahmetila. Subhanallah. Treći primjer, subhanallah često moje profesore sa fakulteta, kolege spominju. Kaže jedna djevojka, zavolila sam služiti onima koji traže znanje kroz tog i tog profesora. Malo, malo pa uzmu njega asociraju njega. Njemu neću ime spomenuti režim. A nemojte, čuvajte svoje jezike. Kaže, vi znate, braće i sestre, da je gibet dogovarat insana, da je poput jesti meso umrlog brata. A znam si svog rođenog brata da je met i ti mu jedeš meso. To je ogovaranje. A kaže Ulema, ogovarati alima je isto ko kad jedeš otrovno meso. Jer ovo možeš pojesti pa se pokaja. Ovo kaže kad jednom pojediš, kad te Allah iskuša da se ti usmjeriš na onoga ako traži znanje i poučava, Kaže, zavolila sam onaj hizmetit, služit onima koji traže znanje kroz tog i tog tvog profesora. Kažem, je? Kaže, taj i taj. Kaže, što? Pa kaže, mi, nas tri bile bez igdje išta došli da studiramo. On je saznao da smo mi u potrebi i da niko ne zna nas je pomogu. Mi tek poslije saznam nakon određenog vremena. Ti ne znaš, ne znaš koliko je neko kod gospodara težak. Ovo je, ovo, ovo današnje, ovaj današnji hadis Resulullah sallallahu alaihi kada je Hazreti Omer sjeo pred njega na koljena, govori meni i tebi da kada hranimo svoj mozak, kada upijamo lijepe informacije, da pritome imamo edeba, da poštujemo onoga koji priča. Nije problem. I zbog toga, subhanallah, onaj, nekada me, musliman me nako, i muslimanke me pogodi. Sjednem sa ljudima, muslimanima i muslimankama i počnu mi hvaliti predavače na fakultetima nemuslimani. Pa onda mi počnu hvaliti ljude nemuslimane kao slušalce. Kaže zašto? Pa vidiš on kao predavač poštuje svoju publiku. Jel? subhanallah to je sunet Resulullah sallallahu pa oni, kaže, kao publika, pa kaže, vidiš na njima da pokušavaju razumjeti, pokušavaju umjeriti, pokušavaju razmišljati. Pa postave pitanje, pa učestvuju, pa, pa kaže, a ne muslimane, vidi nas, mi muslimani ne umijemo tako. A pa kaže, umijemo, ima, ima i takvih druženja, evo mi se družimo na taj način. Ali mi žao bude, što nije uvijek tako. Ne umijemo sastušati čovjeka kada govori da ga ne prekinemo upola. Znam ja šta ti... Kažem ja jednom, a babo, prije par dana pričao meni neki detalj i kad je završio, kaže mu, znaš kako ćeš biti drag ljudima? Kad pričaju ono što znaš, napravi se da ne znaš. Vjerujte, ljudi to cijene. Pazi, on je nešto lijepo čuo. Hoće tebi da kaže. Bona osu. Saslušaj. Saslušaj. Što ti fali? Čućeš ono što je dobro. Saslušaj ga. Napravi se kao da je prvi put. Ono, ozaren kaže. A znam, možda deset puta čuo isto. Ulema. Onaj kuranski ajet innama yakhsha Allaha min ibadihi al-ulama. Allaha se od njegovih robova boje oni koji su učeni. Kaže kefa bike ilmen en ta'rif Allah. Dovoljno ti je znanje da znaš za Allaha, da znaš da imaš stvoritelja. Wa kefa bike en Allah ta'rif Allah. A dovoljno ti je neznanje. Dovoljno ti je neznanje. Da ne znaš Allah. Pazi, danas imate muslimane i muslimanke koji zaokruži ime onoga koji ne zna Allah. Koji kaže za jedan da je dvoje ili da je troje. Još se bucaju time. Subhan. Pa zamisli Allah ti dragog da ti neko dođe i kaže slušaj sestro, znaš svog oca i majku. Niti je on otac, niti je ona majka. Kako bi tog insana poštovao? bil bilo trun respekta prema tom insanu. Znaš dođe ti neko i kaže slušaj, nije ti babo babo, niti je mati mati. Uvrijedite. Zamisli insana koji uvrijedi gospodar I zamisli muslimana i muslimanku koji su na tom nivou razumijevanja dijaloga da mogu držati njegovu stranu. On laže na gospodara čovječ. Pa normalno da ima vrlina i mi vrline priznajemo. Bez obzira koje. I ne musliman. A dokle god je na onom pa kad se okrenuo protiv svoga raba, da se neće protiv avda, protiv roba, čuvajte se. I tu je problem nas u leme. Mi moramo ljudima tačne smjernice dati. Muslima ne drži stranu nemuslimana, mako bio. Ne smiješ bolan. A ne mi govorimo glasajte za ovu stranku. Mene je sto ljudi zaustavilo pita za koga ću glasati. Nisam nikome rekao za koga ću glasati. Odabere. Odabere. Imaj smjernice i odabere. Kako smo u Lemu imali? Tu priču često spominjem kada su Tatari upali u muslimansku državu. Zarobili su jednog alima. I kaže, on je najveći alim ovoga mjesta. Hoće da ponize muslimane. Kaže, šta ćemo uraditi? Kaže, pripremit ćemo mu sutra svinjetinu da jedi. Pred svim muslimanima. Kad su, onaj, kaže, naveče zanočili, prilazi kuhar od Tatara. Kaže, slušaj, alime, ja sam, kaže, musliman, primio sam islam. Sutra ću ja te pripremiti teletinu skuhana teletna ti je slobodno, nije svinjetina. A on će misliti da je svinjetina. Kaže, dobro da tala, dragi, nagradi, hvala ti, svako dobro i ode. Kaže, ujutru kad je došao, sakupilo se on ljude, sad ćete, kaže, vidjeti muslimanskog učenjaka, kaže, kako jede svinjetinu. I donijeli, šta svijet zna, posudu u kojoj je unutra mesa. Teletin, svijet misli da je nešto drugo. I kaže, jedi ovdje komadant ovaj, tatar, kaže ljudi, on kaže da je ovo svinjetina. I prevrne onaj tanjir kaj je musliman i muslimanka neće nikad svinjetinu jesti. Ufati Alima za obje ruke i vode ga da mu glavu odsijeku pred svima. Onaj kuhar sa suzama u očima govori i kaže valahi, dragog mi gospodara, to je bila teletina čovječe, što nije spoju, Što nisi sačuvao glavu, ti s nama bitan? Kaže on, kaže znam ja, i znaš ti, zna gospodar da je Ali mi trebamo ljudima reći da je haram svinjetina. Nemojte da mi prodajemo svoju vjeru za malo. A sve, kompletan dunjaluk, sve na njemu. I od ljepote, i od imetka, sve to malo. Ako izgubim gospodare i ako izgubim zadovoljstvo na budućem svijetu, u susretu sa njim. Zbog toga, hvala dragom gospodaru koji nas je počastio da ustrajemo u ovom dobru. Da pokušamo napojiti, zaista, napojiti se sa vrela hadisa Rasulullah. Kakav, kaže, odnos imali ashabi Rasulullah prema Rasulullahu kao učitelj, dovoljno svjedoči Ebu Sufjan kada kaže nisam vidio nikoga da voli svoga učitelja onoliko koliko voli muslimani Muhammeda sallallahu I govorili smo, ja to često studentima kažem, svi mi imamo mahane braće i sestre. Nema insana da mahana nije. Ali kada učiš od nekoga, sjećate li se dove koju trebaš proučiti? Allahumme, gospodaru moj, ahfi ujubahu anni. Pokri njegove sramote kod mene, da ih ja ne znam. Zašto? Jer ako znam, onda ću se njima baviti, a ne onim što mi čovjek daje od koristi. Danas šta mi radim? Mi dođemo kod insana da ga saslušamo, onda mu gledamo gramatičke greške i brojimo ih. Ne možemo se okoristiti. Jer čime slušamo? Slušamo gramatiku. Gramatiku ne razumom i srce. I zbog toga od lijepih je adjeta, ja bih vas zamolio da probate to uraditi. Ovaj petak, eto sutra, gdje god da na hudbi budete. Govorim, možda i sestre negdje idu gdje ima za žene da se kad. Kad vidite Hatiba da se na mimber popa, učite mu dovoljno kako treba govori. Učite mu da se ljudi koji su došli na džumu, da se okoristi posebno zadovoljstvo ćete u srcu osjetiti. Isto kada ste vi gore na mimberu bili. Isto kada je vas Allah počastio da vi nekom je govori. Ovo su samo neke stvari. I samo jednog aspekta odnosa. Ja volio nekada uzmemo ove relacije. Pa odnos sa roditeljima. Šta se smatra neposluhom, a šta ne. Pa odnos između braći, ahbaba. Koja su prava ahbaba jednih od drugih. Sve te stvari Muslimana, muslimanka mora znati. Zašto? Zato što imamo. Imamo, alhamdulillah, roditelje Subhanallah, kad ih izgubimo, onda tek shvatimo koju nam je blagodat gospodar bio da. Zbog toga pokušajte, evo, jedan od vaših, jedna od vaših manifestacija, jel pokazatelja poštovanja prema ulem, nek bude to. Kada vidite insana da se popeo na mimber, učite dobro, rec gospodaru, daj mu da, daj mu da lijepo govori. Daj mu da mi dadne nešto lijepo da čujem, pa da sa Hanumom, da sa svojim ukućanima podijelim, da sa Hababima na poslu, da im kažem, Evo lijepo sam čuo. Ja zaista molim gospodare da nas počasti da to učinim. Da nas počasti da budemo od onih koji zaista slušaju pomno srcima i razumom svojim i da nas počasti proživljenjem u društvu Muhammeda sallallahu alaihi Ako nema nikakvih pitanja da proučimo do Bujno. Bujno. Ovaj, ovih dana ljudi postavljao pitanja, ovaj, ja onako jel, ovaj, sa svojim znanjem i ovaj, ne smije da im odgovori ovaj vječnik e, što je došao, ovaj, to radi Juze. Dozvoli da i mene i svi nas posavjetuje, što dosta ljudi pitaju s komšiluka i žotrije, da li da idu ili ne idu i zašto, koji su argumenti, pa eto, ako možeš, ovaj, Mene je mati moja pita. <laughs> da vam kažem, i treba ja to. Da vam kažem jednu stvar. Alhamdulillah, hvala dragom Allahu koji nas je počastio da smo uglavnom haman svi zdravi, ali To je prva stvar. Čuo sam da kod njega dolaze mnogi paraplegičari, dolaze ljudi sa strašnim oboljenjem. Dvije stvari onaj koje bih vas zamolio da zapamtite. Postoji keramet i postoji istidrač. To u svim knjigama Kajda imate. Keramet je stvar kojom gospodar preko nekog od svojih robova nadiđe ovaj, ove zakonitosti koje smo mi navikli. Pa imate insana prouči dovu nekome ili dadne vodu nekome na koju je naučio Kur'an, on popije izdećan od raka. I dešavalo se. Nije to nešto što je, da kažem, puka teorija. Dešavalo se. Mogu vam se dovesti ljudi koji će posvjedećiti. Ako je ta insan čestit, ako se pridržava šarijat i sunneta Rasulullah sallallahu alaihi onda je to keramet. I stidrač je isto čudo. Ali to je nešto što gospodar daje onim robovima preko kojih nas iskušava, da li smo vezani imanom za gospodara ili za nešto drugo. Dadne im da mogu srušiti određene stvari na koje smo mi navikli. Pa ste naš razum je navikao da bez lijeka nema i lađa. Allah dadne čak ljudima nekima koji su Allah salame. Dadne im određene sposobnosti. Zašto? Vi znate, pored kelime i šahadeta, pored ešhedu an la ilaha illallah, ešhedu Muhammeda Rasulullah, koja je jedna od najvećih istina vjere? La haule wa la kuvata illa billah. Nema snage i nema moći mimo Allahove. To u mom srcu tako. I zbog toga ja insana ne znam i ne bih da se griješim, da govorim pozitivno ili negativno o njemu. Ja vam dajem ova mjerila, ovo su neka, neke široke smjernice. Dajem vam još jedno mjerilo. Kada su je u Bekru došli i rekli mu, bolestan si u Bekre, hoćeš li da ti dovedemo ljekara? On je kazao, meni je ljekar i bolest dao. Misli na Allaha Đanašanu. Moja i tvoja obaveza je da odemo kod doktora. Između ostalog, iako on liječi i znate da je to kerame, da je Allah dao njemu da određenim stvarima, određenim postupcima može izliječiti, onda je to nešto što je prihvatljivo. Ja nisam, nažalost, nisam onaj bio u prilici, to je možda onaj problem što nisam pratio sve detalje vezano za njegov prvi dolazak, ali sam vidio određene stvari, one koje meni, bilo je ovdje još slučajeva u Čaši, u Sarajevu, da je bilo ljudi koji su onaj, tako Allah dragi je dao da se raširi među ljudima, on je poseban Allahov rob. I meni Allah dragi jednom iskušao da, da dođem kod jednog od tih posebnih robova. I vidio sam ga u situaciju koju ne bi volio sebi da vidi. I onda sam okrenuo leđe i pobjegao od njega. I dok je taj insan bio živ, a evo sad učim do gospodaru ako je od tvojih štićenika, počasti me da budem u njegovim dobama Jer je on sigurno učio dove za muslimani i A ako je on od tvojih neprijatelja, udalji mene od njega i njega od mene. Mi ne znam. Mi imamo miza. Naša mjerilo. Mjerilo je pitanje slijedženja Resulullah sallallahu ja ne znam kakav je čovjek. Čuo sam svašta, čuo sam kontradiktornih priča, ali mumin i mumin kad ne prenose priče. Na mogu ja čuti te nešto loše od jednog insana i pred svima ispričate ovakva. je ona. To ne priliči. Pametno, ma kamoli muminu i mumin. Čuo sam lijepi priča, čuo sam priča koje nisu ružne, ali sve to malo problematične. Insan svaki, ja molim gospodara da među vama nema niko hasta. Molim zaista gospodara. Molim gospodara da u vašim dovama bude Dova Resulullaha, afijetuke uli. Gospodaru moj, dražije mi je da sam zdrav. Uvijek. Od sunneta Rasulullaha da moliš da si zdrav. nikada, kaže Hazreti Alija jednom, gospodaru daj mi sabura. Kaže njemu Resulullah, zamolio si Allaha za belaj. Pa ga sad zamoli da ti dadnije zdravlje. Jer ako tražiš sabur, sabur dolazi kada je situacija koja to iziskuje. Ono što sam vidio na, na hiljade i na desetine hiljada ljudi će sad kod njega biti ovdje dva primjera koja sam čuo eto od oca i majke dok smo razgovarali. Kaže mi otac, doktor jedan je kazao kako je izliječio njegovog pacijenta od raka. To je prva priča. Druga priča koju sam čuo, isto tako, čovjek je bolovao od raka, čak išao u Maroko kod tog čovjeka, nije ga izliječio. Znači jednog izliječio, jednog nije izliječio. Tako da, razumijete, znači vjernik i vjernica uvijek gledaju, imaju svoj mizan, svoje mjerlo. Ne do Bog insan bolest. Pogledaj kakav je ta insan. Ako vidiš da nema nekih šerijatskih prepreka u tome šta, on, neku vodu na koju on nauči šta li. Jedna stvar što on Ja. je da se da kažem jednu stvar, tu, ja sam imao Ahbaba koji je onako bio žestok iz jedne od naših čaršija, pa dok smo studirali, kaže meni ponosi se time što je rekao u svojoj čarši žena mu se treba poroditi, kaže neće nju, kaže poroditi muški liječnik. I kaže do te mjere da sam ja skočio, kaže zavrat svom onaj, tom liječniku. Samo sekundu da završim evo će. Znači, gledajte, gledajte absurda ako je zaista to liječenje, njega da zub zaboli, on će otrčati kod zubara, bilo muško ili žensko. Njegova hanuma se porađa, glava joj u pitanju. Kaže, neće, kaže ona, neće muško poroditi. Čovječe, to je pitanje zbog toga sa šerijatskog aspekta, ako je zaista postoji bolest od koje insan boli i ne može se liječiti ovim sredstvima, on liječi dodirom. Šerijatski, da li je dozvoljeno da on dotakne ili ne dotakne, to je vrlo upitno dodir između muškarca i žene i vi znate, ako je radi liječenja onda je dozvoljeno. Kako dodiru? Ja ne znam, si sad trebao insan pogledat tačno kako je. Si dobe, ja radim tave, meni je guraš gdje ne trebam Ali naj... Jel? Nemojte, brate, više pitati. Ne, vrlo je, pazite. Allahumma tangafi, neki Nije škakljivo. Ako ovog, da, da insan da nam Allah dragi dadne da nemamo problema zbog koji nam treba. Znači ovdje sam dao pravilo što se tiče doticanja liječnika žene. Dozvoljeno je ukoliko je potrebno radi liječenja, do poroda ako je potrebno da, jer imate situacija, kažu ima žena pa nek je žena porodi. Od moga baba Hanuma je dobila e, odljev prilikom poroda. Kaže da nije bilo liječnika, muškarca tu prisutnog da zaustavi krvarine Žene tri ginekologkinje nisu mogle zaustaviti. Tako da ne treba se igrati s time. Muslimani i muslimanka su ljudi koji razumiju šerijat. Ukoliko postoji šerijatski opravdan razlog da se insan liječi, može se liječiti dodirom. E sad ja ne znam kako je to, šta je to. Hajmo, hajmo mi učiti dobro. Euzu billahi min šeitanu rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa wa salatu wa salamu ala nabiji al-Mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man wafa wa wafa. Gospodaru naš smiluj nam se, nemoj nas kazniti. Gospodaru naš, oprosti nam grijehe, nemoj nas kazniti. Gospodaru naš, molimo te najvećim imenom Tvojim da nas počastiš džennetom i svakim djelom koje približava džennetu. Gospodaru naš, molimo te da nas sačuvaš džehennema i svakog djela koje približava džehennem. Gospodaru naš, očisti naša srca od licemjerstva, očisti naše ruke od grijeha, očisti naše jezike od laži, gospodar. Molimo te najvećim imenom Tvojim da nas počastiš svakim djelom koje približava Tvojoj milosti. Gospodar naš podari nam zdravlje, podari zdravlje našim ukućanima, braći i sestrama i podari zdravlje umetu Muhammeda sallallahu alaihi wasallam. Gospodar naš uputi nas na svoje čestite robove i počasti nas da se sa njima družimo. Gospodar naš udalji od nas svoje loše robove i počasti nas da ne budemo u njihovom društvu. Gospodaru naš molimo te da učiniš ovaj dan Mubarek i da nas počastiš da sutra džumu dočekamo Mubarek. Počasti nas da najbolji naš dan bude dan kada ćemo se sa tobom susresti, a ti na taj dan budeš zadovoljan sa nam počasti nas proživljenjem u društvu Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam, u društvu čestitih šehida i ulamija. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa sallamu wa sallamu wa hamdillahi rabbil alamin al-fatih.